Ba, Astelen untan, eh, estrenatzen dugu kronika berri bat, joan den astean historiaz mintzatu ginen peioetxe berrirekin, eta aste untan eh, geopolitika kronika bat eh, proxatzen dauzegu, eta badugu laguntzaile berri bat, okestu behar dauzeguna, David Lan Bayonaga, e, egunan? Bon, arezurekin egungoan, aipatko dugu, bat, autodeterminazio erreferendun bat, Irakeko kurduena. Bai, hori da, ez da, Kataluniakoa, Irakeko kordoena. Uh, ah, zenta kordoak, eh, dakizuen bezala, estatu gabeko munduko nazio handiena da. Eta lau erritan uh, ah, banatuak dira, baduzu Turkia, Siria, Iran eta azkenik uh, Irak. Eta alta, dura egun bat urte, mila bedrazi egun uh, eh, lehen munduko gerdaren uh, ondotik, zerreko tratatuak estatu kordo baten sorrera aurrikusten uh, zuen. Iraganen den referendumak kasik mende bat irauten duen injustizia bati amaiera emaiten aldio hor duan, baina ez da denetan bozkatuko? Eh, irakiko kordistanen eta bakarrik eh, parte, eh, parte hortan. Eta baina lortzen bain badute estatu soberano bat egiten, orduan duan jadenik historikoa izango litzateke. Mm. Uh, jadanik duela berrogoi urte edo, mila bedezeun eta irrogoi tamarrean, Zadam uh, eh, autonomia itzarmen bat eh, izenpetu izan petu zuten, baina sekulan noski ez da errespetatua izan, eta, eta badakigu ere, sadam Usainek kurduen aurkako represio baxati bat uh, bulutu zuela. Eta orduan, gero, uh, irakeko kurduak lortu zuten ala ere autonomia, Baina bakarrik mila bedazeun eta laro goita marrean, golkoko gerdalen uh, ondotik eta uh, orain Irakek ezagutzen du uh, um, e autonomia hori da 2000 bostetik eta gobernu autonomo horrek du gaur egun uh, autodeterminazio erreferenduma deitzen. Gara juntan, eh, hainitza aipatzen dugu Kataluniakoa, eh, eszenario berberaren aurrean gira behaz? E, bateria ez eh, gira eta ez berdintasunak oso nabarmenak eh, dila, lehenik uh, Masud Barzani, uh, Masud Barzani da Kurdistaneko gobernu autonomoaren lehen dakeliak, berak ez du inungo zilegiteasunik. Uh, boterean jarra du, bai, alta bere agintaldia 2000 eta mabostean bukatu behar zuen, eta protesta bezala parlamentu kurdoa ez da bildu bi Bela zer nahi du, bere parlamentuaren babesa izan gabe detu duela erreferenduma. Eta gainela, Barzani, etan gabe errepikatzen ari da erreferenduma hori ez dela ertsagarria izango. Errandai baitu, hilailaren uh, ogoita gehiengoak baiaren alde bozkatzen balin badu, uh, ogoita bostean kurdistan ez dela independentea izanen. Bon, be, ez palimada ertsagarria, zein da beraz, baxan iren helburua? Ba, esinplea da, boterea eta petrolioa zenta bakatu, hidrokarburen zat osoa beratxea kirkukeko lujaldea nahi eskulatu eh, barzani. estatu islamikoaren eh, porotaren ondotik, barzaniren tropak lekotu ziren eh, kirkuken, eta alazua da, kirkuk eskualde kurdoa da, baina ere badila turkmenak, badila arabiarrak, orduan egoera komplikatua da, eta gainera, uh, barzaniren etxaiaden talde kurdiak batek uh, kontrola da tradizioz eh, kirkuk mhm. eta txarrena ere eh, legalki eh, kirkuk Bagdaden gerizapian dago. Orduan, etxuko hori atxekitzeko, barzanik nahi du ere referanduma hori baliatu, Bagdadi presoa emaiteko. Gutxi, gora bela nahi baduzu, eraten du ez dut independentzia eskatuko, baina horren truke kirkuk ematen didazue. Indar harri da hor. Eta beraz, eh, hori lortu dezake? Bai, bai, bai, lortu dezake, baina oso arriskutsua da. Horrela eginez, egia erran, barzanik kurdoak zatitzen ditu. Elkarrekin independentzia lortzeko bidea baturik egin ez. Eta orduan, agian, uh, kurdistaneko erritarek aldarrik apena bere ganatuko dute noiz bait, baina bitartean uste dut, uh, eh, obe kataluniari uh, begira geratu gaitezen. Ontsa, besegitko dugu, eh, lehenik irakekoa eta gero Kataluniakoa, bedabit lan, eh, esker eta itzok emaitzen dugu, amabostegunen bostegunen buruan. Ados,